Långt ner i mörka Afrika vid floden Chickadoa Där bodde det en negergrabb som hette Oa Oa Och han gick inte klädd som vi när kläder struntade han i Men detta gjorde inte nåt för han var en äkta hottentott han bodde i en negerkral för det gör hottentotter Där bodde också kungen själv och kungens fru och dotter mutter Han var en tjock och munter man och ring i näsan hade han Det tyckte han var riktigt flott för han var en äkta hottentott <laughs> Och byn den låg vid floden strand med skog på alla kanter Och lejon strök i skogen kring och vilda elefanter När Hoa gick i skogen ut så tog han alltid med med sitt spjut förpassa sig för stort och smått Det måste en äkta hottentott en kväll när alla låg och sov det hördes nåt som prassla Och Hoa vakna plötsligt upp, det tissla och det tassla Och Hoa som var mycket klok begrep att någonting var på tok Och snart så hade han förstått att detta var ingen hottentott och det var inga lejonsteg det kunde Hoa höra Det är nog babostammens folk, vad har de här att göra? På rövarstråt är de förstås och tänker överfalla oss Då är det kanske lika gott att väcka varenda hottentott så smög han ut och lyssnade med handen bakom örat Sen kröp han fram till trummorna och nu ska ni få höra den största trumman tog han sen och började att slå på den Det bullrade som skarpa skott och ut kom varenda hottentott När rövarna kom stormande då var det ingen fara För hottentotterna de stod med spjut och bågar klara när rövarna fick detta se De ville inte vara med De vände och fick väldigt brått Tack vare en liten hottentott och kungen han var väldigt glad och det var allesamman Och kocken bjöd på mjölkchoklad och allt var fröjd och gammal Sen blev det dans till ljusan dag till kungens stora välbehag De dansar både sving och hot för det gör en äkta hottentott Kungen sa jag hoa gör till prins bland hottentotter Och du ska få en kokosboll och dessutom min dotter Bland alla mina svarta män ska du få bli min bästa vän Och följa mig i torrt och vått för du är en äkta hottentott <laughs>